บุ๊กทูแปดอาทอาทเวลา เวลเวลขอโทษค่ะมาฟกระมาฟกระกี่โมงแล้วคะ กี่ทีวाเลे กี่ที่วาจเลขอบคุณมากค่ะ คุบธัญญาวาดคุบธัญญาวาดมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา เอกวาจลาเอกวาจลามันเป็นเวลาสองนาฬิกาดนวาจเลดนวาจเล มันเป็นเวลาสามนาฬิกาตีนวาจเลตีนวาจเลมันเป็นเวลาสี่นาฬิการ์วาจเลชาร์วาจเลมันเป็นเวลาห้านาฬิกาปา च วา ज ลेปा च วา ज ल ेมันเป็นเวลา หกนาฬิกา सहा वाजले सहा वाजले มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา स าตวาส ल े स าตวาส ल ेมันเป็นเวลาแปดนาฬิกา आ วาส ज ल े आठ วาส ल ेมันเป็นเวลา ก้านาฬิกา9 वाजले 9 वाजले มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา10 वाजले 10 व ज ल ेมันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา11 वाजले 11าा ज ल े มันเป็นเวลาสิบสอง นาฬิกา บาราวาเลบาราวาเลหนึ่งนาทีมีหกสิบ วินาทีเอกามินิตัตสาทเซคันดาสตัตเอกามินิตัตสาทเซคันดาสตัตหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบ นาทีเอกาตาสัต साठ मिनिटे असतात एका तासात साठ मिनिटे असतात मी หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง एका दिवसात चोवीस तास असतात एका दिवसात चोवीस तास असतात